Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Mondal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. A més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit el Twitter, el repetim, arroba esports97nit, on en el dia d'avui estem fent una pregunta, com sempre, molt clara, molt directa, ja que torna a la lliga. De quin jugador del València espereu més esta temporada? És la pregunta que vos fem en el arroba esports97nit, ja que torna a la lliga. De quin jugador del València Club de Futbol espereu més esta temporada. Està la cosa molt variada, també he de dir en les respostes que ens han arribat i les que continuen arribant-nos, eh, de les quals parlarem fins a la una de la matinada. Eh, mirava un com ha anat el dia i la sort que tenim és que majoritàriament, encara que no podem deixar de fer un guiño al que passa eh, fora, però la sort que tenim és que parlem d'esport local, perquè el Nacional, la veritat és que no deixa de donar disgustos. Eh, en una selecció espanyola de futbol, que per a mi he perdut un any i pico, que continua a meitat de camí entre el no-res i la indefinició més absoluta i una selecció de bàsquet que per a què parlar de a la goseta. Bàsicament perquè en la de bàsquet ja... La veritat és que podien agarrar-se de la mà Ángel Maria Villar i Pepe Sáez, que són els presidents de la Federació Espanyola de Futbol i la de la de bàsquet. Villar Es una mena de Rajoy en el mundo del fútbol se senta en una cadera y espera que pasen las cosas no pren mai que determinación Y en el caso de Pepe Saez, bueno, pues ya saben. Eh, una vuelta se va a carregar Porque no le molaba al seleccionador que va a goñar la medalla d'or en el Mundial, a Pepe Saez, eh, a partir de ahí, eh, bueno, pues... Perdón, a Pepe Hernández, a partir d'ahir Saez l'únic que fa és anar d'Orenga a Escariolo i d'Escariolo a Orenga ara li toca a Escariolo i si irà mal la cosa perquè ja té pinta avui han palmat 98-75 contra Itàlia i <laughs> la pinta que una volta Escariolo eh, el clamor popular torna a demanar la seva eixida bueno, però el més normal és que isca Escariolo i el torna a Orenga a un home de la casa vull dir, no, no va manejar-se massa la cosa d'ahir eh, crec que el modus operandi en quant a eh, la falta de revolució quan fa falta en l'esport espanyol és ni més ni menys que un fidel reflexe de l'immobilisme que n'hi ha en els eh, estaments que les regixen. Parlem de la Federació de Bàsquet i parlem de la Federació de Futbol, on bàsicament eh, una persona me va dir un dia i que cap funcionari se m'altere, per favor, que n'hi ha funcionaris supertreballadors treballadors i superdiligents, però eh, me van dir que en alguns casos guanyar un joc en la Federació Espanyola de Futbol era com guanyar un funcionariat. I més o menys la pinta que té eh, és ixa, però ahir jo la culpa no la tiré a, a Del Bosque. Del Bosque és el tipus d'entrenador que és. Eh, és un home de parsimònia, transicions dolces, com diu ell, no és cap revolucionari quan està la selecció després de Eh, la Tosolà del Mundial de Brasil el que li feia falta era una revolució. Avui hem vist com ha continuat pagant el peatge de convèncer a Diego Costa de que se nacionalitzara espanyol i ha tornat a donar-li pues això, eh, eh, la titularitat a Diego Costa que continua sent un jugador a contrastil de la selecció nacional. Bueno, pues en el pecat durem la penitència en la propera Eurocopa, en la que se va classificar eh, fins al Tato. Ja està Islàndia, eh, i avui he vist que s'ha classificat Àustria mm, imaginose se és molt bonico lo de 24 eh, un mes i pico de competició sobretot per a la UEFA Clean Caixa perquè ja són 24 països els que van a comprar els drets obligatoriament de la eh, eh, Eurocopa bueno, com a negoci està molt bé <clears throat> ara, aquella Eurocopa que els que tenim ja una edat recordem de 8 equips on entraven els 8 millors d'Europa 4-4 en dos grups fratricides absolutament com per exemple l'Eurocopa del 84 en Espanya que va subcampiona d'Europa i perquè eh, Wojtek Christoph, Christoph, que és l'àrbitre de la final eh, va estar eh, molt casolanet eh, aquestes Eurocopes ja han desaparegut ara és tot eh, business, és tot eh, negoci i cada volta parlem menys de futbol i més del que l'envolta, però bueno, és el món el que, en el que ens toca viure. Que, com dèiem, ens agafa i ens eh, consumeix alguns minuts, però, eh, com sempre, el nucli principal de la informació d'aquest programa, en la 97.7 Ràdio cada nit, és el eh, conformat o el format per les eh, notícies que conten el que passa eh, més pròxim a nosaltres i que, com sempre, en cada inici de programa resumim en cinc fotos. Abdenur amb els teòrics titulars. El central tunisià ha actuat en un dels tres equips que ha disposat 8-1 junt a Cancelo, Santos i Gallà. El partido es el de Disapte. Javi Fuego a volgut todo. tot dubte de si el equipo poguera tindre Disapte el cap en el debut de la Champions el proper dimecres. Para mí no hay partido después de este. Eh, no me fijo en el comienzo de la Champions ni en si hay partido después de Liga o lo que sea. Hay eh, el partido del sábado, que es el más importante para nosotros. Creo que, que debemos empezar a sumar de tres en tres porque puede empezar a haber diferencias en la clasificación y queremos estar en el tren de, de los equipos de arriba. Alcácer només millora amb gol anul·lat injustament. Finalment, del Bosch ha tornat a optar per Diego Costa en l'11 titular. El de Torrent ha pogut disputar l'última mitjora en la victòria d'Espanya 0-1 davant Macedònia. La primera victòria, Berza ha assegurat que tot i la perillositat del rival de divendres, el Sevilla, els tres punts han de quedar-se per primera volta esta temporada al Ciutat de València. Però bueno, com he dicho yo, tiene que prevalecer que jugamos nosotros en casa, que que tiene que ser la primera victoria y hacernos fuertes desde ya en el Ciudad de València. Diot fora més de dos mesos. Ha confirmat el pitjor dels pesatgis i el francès estarà 10 setmanes de baixa. John Surna, el seu company, estarà igualment de baixa, però només dos setmanes. Les 11 i 37, recordant-vos, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, per a la pregunta que estem fent en la nit d'avui, en el nostre Twitter ja que torna a la Lliga, de quin jugador del València espereu més esta temporada? De quin jugador del València espereu més esta campanya? Arroba, esports, 97 nit, 11 i 38, pausa per a la publi i anem a partir més. ¿Sabes lo nuevo de Biopark? Claro, esto ya la última. Se llama Biopark Café y es un nuevo restaurante. Además, está en la plaza de acceso antes de entrar al parque. Ven y descúbrelo. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión ocasiones tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre Toyota Auris Diesel del 2012 por 10.000 euros o financialo por tan solo 192 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Esports 97 nit. El teu equip. La teua ràdio. 11 de la nit i 40 minuts. Tornava avui el València a la feina, segona sessió de la setmana, una miqueta més intensa, tal com ahir ens va mm. confessar José Luis Gallà, que esperaven que fos el treball en el dia d'avui, en el qual Nuno ja ha començat a provar coses, el qual provar coses no vol dir que prove el que vaig a fer el dissabte, però sí ja ha començat a, pues, això, equipets i tal, i alguna pista, alguna dada podem tindre del que ha fet l'entrenador del València Club de Futbol en el treball del dia d'avui, que ha vigilat de prop, Sama Folgado. Hola, Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues eh, Nuno que avui ha disposat entrenament en el qual ha fet equipets i hem pogut veure alguna coseta. No vol dir que el que ha fet avui, tornem a dir, vaig a ser el que faig a dissabte al Molinón. Sí vol dir que el que ha fet avui és el que ha fet avui, Qui ha treballat això. Anem a deixar-ho clar. Evidentment, el que ha fet avui és el que ha fet avui. Què te pareix? No, correcte. He descobert la sopa d'all, eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, encara restaven per incorporar-se internacionals, Manolo. Uh mhm. -huh. eh, Mustafi, que va jugar encara a nit, sense jugar cap minut amb Escòcia. Amb Escòcia, recordem que tampoc va jugar ni un minut amb la selecció de Polònia, és a dir, que demà arribarà totalment descansat, dos partits en la selecció, Polònia i Escòcia, i no ha participat en cap de, dels dos eh, partits. Faltava Mustafi, faltava Bezo, que acaba de jugar esta vesprada amb la selecció <coughs> sub-21 de Portugal. Tampoc ha jugat eh, Bezo en la victòria 1-6 de Portugal, sub-21 davant d'Albania. Mm -hmm. Per tant, hi ha que dir que la provatura que, que hi ha que fer avui, un dels factors a tindre en compte és A, ah, els dos centres que han vingut jugant en Lliga i en Champions, Bezo i Mustafi, avui no estaven. No, no estava, Mustafi no estava Bezo, encara no estava Alcácer, uh -huh. a qui se li acaba fa bueno, pues, eh, uns minuts d'anul·lar un gol legal en aquest compromís que ha jugat la selecció espanyola davant la de Macedònia, victòria, un gol molt afortunat de, de Mata i amb suplència per a Paco Alcácer, que ha participat en la última mitja hora. Per tant, tenint en compte les absències, Manolo, pues hem de posar en quarantena les provatures d'este matí a Paterna en Nuno, que sí que és cert, Manolo, que en un equip presumiblement eh, titular ha format en defensa amb Cancelo en banda dreta, amb Gallà en banda esquerra i amb Aderlan Santos i Abdenur. Jo crec que esta serà la defensa restant Aderlan Santos i sumant-li Escodran a Mustafi, però encara haurem d'esperar además, moment en el que se reincorporará Escodran eh, Mustafi. Conclusions del matí, Manolo, Cancelo, ja contarem ahir, i avui mantenim el mateix, va arribar al Molinón, va arribar a Gijón, però arriba eh, Chustet. Justetet. La impressió que tenim, la informació, és que Nuno va forçar-lo i que Cancelo va jugar perquè, si no, Nuno va veure's obligat a canviar el sistema i probablement pues Nuno preferís forçar a Cancelo que no eh, canviar el sistema. Recordem, Cancelo va jugar forçat eh, i com a titular perquè Barragán està sancionat i a partir d'ahí, pues, eh, Fuego, Enzo, Parejo, Manolo en el tram final de la sessió preparatòria formaven en companyia de Fegulí, Piatti i Rodrigo lo que vol dir que per al Molinón molt probablement la tripleta de mig centre siga la integrada altra volta per Fuego, Enzo i Parejo, caurà de Pol després de la provatura d'este matí. Sembla que aquest eh, mig de camp és una miqueta més complet, li dota més consistència a la zona ampla del València Club de Futbol. A partir d'ahir, Fegulí estava a la dreta, Piatti a l'esquerra i Rodrigo estava com a davanter centre. No estava Negredo i recordem, no està el Càcer, que encara estava convocat amb la selecció espanyola, però és cridaner Fuego, Enzo Parejo, Chunch, uh mhm. -huh. Fegulí en banda derecha... Piatti en ...en encara que en aquest mateix equip ...también estaba Rodrigo, que ...podría desplazar... ...vea a Piatti o vea a de la titularidad perquè dalt en la davantera tampoco ...tampoco hay dubtes, Manolo, respecto a que va a ser Negredo el davanter eh, titular. ...es decir que esperaremos a que arribe Mustafi, ...pero te tota la pinta de que no va a forzar Cancelo ...y que Cancelo va a ser titular, que Abdenur va a ser titular, que va a recuperar altra volta esa tripleta de mid-centres integrada per Fuego, Enzo i Parejo porque André encara no arriba Fegulí a la dreta també recuperaria peto o camiseta, millor de titular. Boren que ocorre en banda esquerra, Sipiati o Rodrigo, porque dalt va participar eh, Negredo. Bueno, pues es la situació d'un València Club de Futbol eh, que continua treballant en vistes al partit davant del Sporting, Folgado, i, eh, a més a més, sí que m'has dit, i crec que és eh, una Bona tàctica en esta ocasió per part de l'entrenador. Cap pista en quant a qui va ocupar la porteria. De moment es vol tindre enxufadíssim els dos, a Joel i a Jaume, i fins jo crec que el moment en el que el dissabte ven l'hotel abans d'eixir o ven el mateix Molinón diga fulano és el titular. Sí, jo crec que la idea de, de Nuno Manolo és la de tindre enxufats els dos porters al llarg de tota la, la setmana. La informació que tenim és que no li ha comunicat a cap dels dos porters qui va ser el titular en el Molinón no seria tampoc habitual en, en Nuno, encara que és cert que el tècnic pues, eh, podria fer algo inusual en ell, tenint en compte lo delicada de la posició de la que parlem, que és la porteria, i per tant podria ja haver-li eh, dit, i seria positiu a un dels dos porters, que ara va ser titular. Però la informació que tenim és que no ha comunicat ni a Joel ni a Jaume qui dels dos va ser el titular en el Molinón. Així que Tampoc hem vist res, res destacable. El porter Manolo habitualment, encara uh -huh. que provem un 11 titular, no sol estar en l'11 inicial. Mm, desconegam, a hores d'ara, qui va ser el porter titular en, en el Molinón. Bueno, pues estarem molt pendents d'aquesta situació de qui serà el porter titular en el Molinón. Té eh, està davant d'una de les grans decisions de la temporada eh, Nuno, era evident que el seu porter titular, titularíssim, era Matthew Ryan, l'australià, una volta eh, estiguera recuperat Eh, Diego Alves anaven a ser eh, Alves i, i Ryan els que tingueren més confiança per part de l'entrenador si anem a buscar una eixida a Joel i a Jaume o als dos en quant eh, Alves estiguera eh, recuperat però la cosa ha canviat no està Alves, no està Ryan, ho sabeu i ara eh, Nuno ha de decidir-se per els dos porters que menys confiança li ofereixen a, a priori. Ja veurem quin és el triat, i quina és l'aposta de l'entrenador del València Club de Futbol per a este mes en el qual ha de recuperar el seu genoll Matthew Ryan ja veurem si les previsions més optimistes parlen de 3-4 setmanes, les més pessimistes parlen de 6 setmanes. En la història del futbol, jo eh, l'altre dia ho repassava amb Salva en la redacció, hi ha casos per a tot, hi ha casos que un genoll eh, en menisco en 5-6 setmanes han estat i hi ha casos que en tres setmanes, en 20 dies, han estat. I eh, parlàvem del cas de eh, Franco Baresi, el mític Franco Baresi, en la selecció italiana en el Mundial del 94, es lesiona en el primer partit de la fase de grups, o en el segon, no recorde bé, eh, i acaba jugant la final de titular amb la selecció italiana durant el Mundial del el mateix Mundial, s'opera i es recupera i torna a jugar en 20 dies. Són casos aïllats, però eh, anem a veure en quin baremo es situa la recuperació del porter australià? Sí, és eh, complicat, Manolo, que recupere abans dels terminis que se van establir en el seu dia, en el moment mm -hmm. en el que va operar-lo eh, Gastaldi, però bueno, hi ha exemples de, de recuperació miraculoses, poquets, eh, poquets, perquè com el cas de, de Varesi, pues jo no, no recorde cap, cap altre, però bueno, és una possibilitat i el València sempre parla de, eh, que és probable que ratlla davant de terminis de, de recuperació. Estarem pendents. A parar Fuego, sempre una veu sensata, equilibrada, més o menys el mateix que veieu sobre el terreny de joc, és Fuego quan li toca eh, fer front als... Eh... 20 minuts de roda de premsa, que no és habitual. Sí, perquè... Però 20 eh, minuts de roda de premsa... Javi Fuego Fuego... és un jugador que entén que l'atendre dels mitjans de comunicació està dins de la seva feina i, per tant, eh, a ell li pregunten i respon. I que argumenta. I argumenta i raona, i raona, i raona bé. Per tant, s'allarga eh, la roda de, de premsa. Així que este matí, 20 minuts de roda de premsa de Fuego. No anem a posar, evidentment, Manolo, els eh, 20 minuts. Anem a destacar algun fragment de el que comentava este matí Fuego. Per exemple, que el València pues, eh, està obligat eh, a guanyar en el Molinón, però en eh, qualsevol estadi. obligación de ganar estando en un club como este tienes prácticamente siempre. Eh, ¿Más presión de la cuenta? No, creo que no. Eh, estamos todavía eh, muy iniciando la, temporada, pero es verdad que los equipos están sumando puntos, que queremos sumar cuanto antes y, queremos que las sensaciones sean positivas cuanto antes. Por lo tanto, tenemos una buena oportunidad el, el sábado en un escenario inmejorable. yo creo que va a haber un ambiente muy bonito para jugar al fútbol y, bueno, ojalá eh, podamos conseguir esos primeros tres puntos que ya nos pongan en una posición eh, cómoda y con vistas a mirar hacia arriba. Fuego, que a mesa parla, Manolo, de la necesidad que tiene el Valencia de puntuar, després igual reconegut que equipo ha fallat a Vallecas y a Mestalla llevando el Deport. Obligación de ganar estando en un club como este tienes prácticamente siempre. Eh, ¿Más presión de la cuenta? No, creo que no. estamos todavía eh, muy iniciando la, la, temporada, pero es verdad que los equipos están sumando puntos, que queremos sumar cuanto antes y, y queremos que las sensaciones sean positivas cuanto antes. Por lo no era este el tall que volví a sentir de Javi Fuego, y sí que busquemos un altre... Eh, lo del tall, moltes es como si el, un taller es un fragment de veu. No era este el fragment de veu que a sentir de Javi Fuego, ido a buscar el, el següent, en eh, <laughs> bueno, pues haremos a continuar buscando mes, més de Javi Fuego. que ha que, evidentemente Manolo va a formarse en la cantera del Sporting de Gijón Y que es eh, esportinguista de cor. Considero esportinguista porque estuve allí 15 años de, de mi vida, desde los 9 hasta los 23, 24 eh, me educaron como persona, como futbolista, me dieron la oportunidad de, eh, jugar a fútbol profesional, pues de un año muy complicado en lo económico, en lo institucional eh, del Sporting, pues los chavales consiguieron dar una alegría a la afición y, y también salvar, entre comillas, económicamente al club a también del Sporting de Gijón, pero ya eh, como lo rival el propio cap de semana Un partido muy, muy complicado. El Sporting se caracteriza por ser un equipo muy intenso, creo que muy muy bien trabajado de la mano de, Abelardo y todo su cuerpo técnico. Han logrado hacer un bloque muy compacto que, siempre está muy junto y que no renuncia tampoco al balón. Eh, como tú bien dices, no han encajado gol y, bueno, aunque tampoco han hecho, creo que sí que han tenido ocasiones para, para hacerlo. Eh, viene el bloque de segunda división, pero se están dando cuenta que, pueden competir de igual manera en primera división. respecto a afición, fuego Recone reconegut Manolo que entenc que afición está descontenta a el rendimiento del, equipo, pero que probablemente ya echa más alarmisme en mi chance de, de También També ha que espera que el día del Zenit, encara que no se han retirado más a packs de Champions, que la estadística ple. No debemos ser alarmistas tampoco. Ha sido el partido frente al D porque que la afición ha mostrado el descontento y los primeros que no estábamos contentos éramos nosotros, así que bueno, eh, son cosas normales, así que no creo que haya ninguna duda de que la afición va a estar con el equipo, bien es cierto que, que nosotros tenemos que darles, yo creo que si las cosas van medianamente bien, el equipo responde y volvemos a ser un equipo solvente como fuimos el año pasado frente, eh, o sea, durante toda la temporada, creo que la afición va a estar con nosotros. Eh, en cuanto al partido de Zenit, bueno, espero todavía que haya un buen arreón. Eh, eh, si conseguimos un buen, resultado también frente al Sporting y que Mestalla se llene. Yo creo que, la afición también está como nosotros con muchas ganas de vivir Champions y, y al final no dudamos de la respuesta de Mestalla. Bé, perfecte. Pues, eh, això són les paraules de Javi Fogo. Alguna cosa més que apuntat del València Club de Futbol? No, insistir en que Bezos juga 0 minuts, que Mustafi 0 minuts, que demà els dos estaran disponibles per a Nuno, que hi haurà doble sessió de treball, Manolo, demà doble sessió matí de treball. Matí demà. En les instal·lacions de Paterna, dijous pel matí lliure, de vesprada, altra volta eh, al tall, però ja amb la totalitat dels internacionals. Perfecte, parlem de Llevant Unió Esportiva, després reprendrem la informació del València en temps de tertúlia. Saba, ha parlat avui Berza, que estan encabotats, eh? que el partit contra el Sevilla ha de ser la primera victòria. Sí, tot i la dificultat que entranya el calendari inicial que, que té el conjunt granota. Sí, a priori és un calendari bastante complicat, però bueno, hay que ir paso a paso. El primero es este, el, el viernes. Mm, rival, como acabo de decir, de una gran entidad que está llamado a, estar ahí arriba, pero nosotros nos tenemos que dejar eso de lado, preocuparnos de lo, nuestro y hacer las cosas bien. Los noventa y tantos minutos que dura un partido, intentar hacerlo pues, muy, completo, llevarlo a nuestro terreno, a lo que nos interesa y, estar súper atentos porque este es un equipo que, con muy poco saca mucho rendimiento y bueno, esperemos que se dé bien. Berza, parlant de la dificultad del calendario... y ya parlat también de cómo le ha de jugar el Levante al Sevilla de Emery. El día del Celta el equipo estuvo muy, muy bien a pesar de estar con uno menos y también opino como tú que ante las palmas del equipo pudo hacer mucho más con, balón. Eh, nuestras armas ante el Sevilla pues estar eh, muy atentos eh, en cuanto tengamos balón. ¿Por qué? Porque esta gente en cuanto roban hacen transiciones eh, defensa-ataque rapidísimos. En dos, en dos o tres toques se plantan delante del portero y, y bueno, hay que intentar que ellos no se encuentren cómodos de, esa manera. Hay que, sacar lo que lleva cada uno dentro y, demostrar que también somos capaces de, tener posesión de balón y, hacer posesiones largas por parte del Levante. Berza, que a Manolo, eh, ha tornado a insistir sobre la pregunta de moda en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Buñol o en la del Ciudad de Valencia, Què li sembla el sistema de Alcaraz? Si conservador, si barraquer... El 5-3-2. Sí, correcte me encuentro cómodo en defensa cuando el equipo no tiene no tiene el balón sí que es verdad que, hay muy muy buenas ayudas en defensa porque eh, eso del 5-3-2 es un poco relativo porque con balón debe pasar a ser un 3-5-2 los, los laterales o mejor dicho carrileros tienen que incorporarse más y cuando no lo tienes como acabo de decir eh, pues hay muchas más ayudas eh, los mediocentros por lo menos en la posición en la que está jugando yo, tienes que hacer menos distancia, menos, eh, menos metros en cuanto a, las ayudas, porque hay más gente por dentro. Y, y bueno, si, si, se pasa a jugar 4-4-2, yo creo que nosotros también estamos capacitados. El, el Mister lo ha ensayado durante toda la pretemporada y, el sistema que, crea, yo creo que, somos capaces de plasmarlo sobre el terreno. ¿Alguna cosita más, Folgado? No, re, Manolo, que acaba de retuitearnos eh, Chiqui Morrison. Chiqui Morrison. Sí. Ja m'explicaràs qui és. Ja ho sé. Gràcies, Salva. 11 Adeu. i 56. I en el València Basket, la pichot de les previsions. Deu setmanes fora, Antoine Dio. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Bueno, pues eh, les pitjors notícies en el cas de Antoine Dio. Jo crec que en cap moment se pensava que la baixa poguera ser de 10 setmanes, més de dos mesos, el francès estarà fora dels terrenys de joc. Ja me comentaves tu el dia que parlàvem per primera volta d'esta lesió que València Bàsquet se plantejava la possibilitat de eh, contratar un temporero, que es diu en el argot. Me dóna la impressió que aquesta eh, possibilitat va créixer molt en percentatge, tenint en compte això, que són 10 setmanes les que el francès va estar fora de, de les canxes. Sí, evidentment. Eh, recordem que Diot su sufrís un trencament muscular al recte anterior de sa cama dreta. han eh, bueno, complit eh, els pitjors presagis no? en quant a la possible lesió del base escorta francès eh, fitxat pel, pel València Basquet i evidentment ara mateix el club taronja que ha d'acudir no, al mercat per a buscar un fitxatge que en principi anava o podia ser per un mes, però va ser eh, per a dos mesos eh, com a mínim, no? perquè evidentment el jugador ja se va perdre tota la pretemporada del, del Conjunt Taronja, se va perdre també el començament d'esta de la, temporada i n'hi ha que recordar que a més eh, de la competició espanyola, València Bàsquet pràcticament inicia la seva eh, andadura a l'Eurocup al mateix temps que, que la Lliga. Juga el 10-11 d'octubre davant el Real Madrid i el dia 13 ja està en França per a jugar amb el, amb el Nancy, no? amb la qual cosa, evidentment, Pedro Martínez necessita jugadors, sobretot del perfil exterior, que ara mateix pues, eh, va a dolir a més a baixa d'Antoine Diota. Sí, que males notícies en quant a aquesta lesió de, del jugador francès. Bueno, pues eh, no és l'únic lesionat, perquè avui també hem conegut que John Surma estarà dues setmanes fora, dues setmanes de baixa, per una inflamació i la inserció dels peroneus sobre el cinquè l'arxia del peu dret. Sí, una lesió llarga, llarga de dir i complicat, sí. però dues setmanes, dues setmanes va estar també una de les incorporacions d'este València Bàsquet, se va perdre, evidentment, els pròxims compromisos, sobretot els primers de pretemporada. Recordem que València Bàsquet el pròxim dia 10 juga ja el seu primer compromís davant Murcia al Coi, que el dia 13 jugarà també a Castelló i ja després de cara a la propera setmana tampoc s'espera que estiga eh, John Surna. Esta lesió no, en principi no va tindre cap conseqüència. Recordem que precisament València Bàsquet oficialitzava eh, fa dos esa incorporación de Jordi Trias que eh, va a ser la matriz el sustituto natural de John Surna eh, per almenys este començament de pretemporada, però eh, lògicament, si no sorgís cap contrapens que no, que no s'espera, eh, John Surna sí que estarà ja per al començament de, de la temporada. Bueno, eh, i a més a més, eh, eh Juanma, hem de parlar del tema que encara està perdent el tercer partit de la sèrie de semifinals de l'any passat en la eh, Lliga Endesa, al voltant d'aquesta famosa alineació en debuda de, de Slaughter. Eh, què ha passat? Pues eh, recordem que el València Bàsquet en una primera instància va acudir al eh, jutge de competició, va desestimar el seu recurs, posteriorment va acudir al comitè d'apel·lació, també se va desestimar el recurs presentat pel València Bàsquet i finalment se va acudir al Tribunal d'Arbitratge Esportiu que finalment ha emès eh, ja, en aquest cas, la seva resolució també negativa per al València Bàsquet. Ja no n'hi ha, per tant, institució esportiva on puga ja acudir el, el Club Taronja i ara mateix el eh, València Bàsquet que disposa fins al 30 de setembre per a decidir si acudís o no, en este cas, al, al jutge de contenciós administratiu de, de Madrid. Ja és un recurs, evidentment, més complex, amb poques opcions de, de guanyar, però València Bàsquet continua pensant que té raó en aquesta alineació indebuda de Marcus Slaughter. Ja sap, evidentment, que no va tindre cap conseqüència en el resultat, però vol veure eh, per, eh, que els jutges pues, li, li donen la raó, per, per almenys per l'aspecte moral, no? de, després de que eh, el que s'ha treballat i el que s'ha de fer en tots aquests recursos presentats i que, desgraciadament, no han sortit cap, cap efecte. Perfecte, Romero, gràcies. Una abraçada, adeu. Al nostre company Juanma Romero, dolentes avui notícies del bàsquet, sense contar ja, per cert, Folgado crec que se n'ha anat i se m'ha dut el guió. Eh, dolentes les eh, notícies en el dia d'avui... Eh, què, què passa? On, on el tinc? No, no, no. ¿Qué, qué, ah, en la papelera. molve gracias. <laughs> Folgado se va y tira aquí a la papelera y la resta, pues, ale, tú ves en marcha. ¡Ay, señor! Se me cuesta de criar. Les 12 i Venga, Vinga, entra entrar en el debat de tertúlia i l'anàlisi. Així a Esports 90 Sentit. 97 nit, La Tertúlia. Tots i dos. Eh, he fet el viatge a la paperera i he tornat allà. <laughs> <laughs> ja en el guió. Vinga, anem a la tertúlia avui així en Esports 97 nit fins a la una de la matinada. Ja sabeu que des de nit estem altra volta recuperant eh, eh, les eh, velles i sanes costums, entre elles la de la nostra tertúlia de 12 de la matinada i que el programa ja torna a tenir la seva durada habitual de eh, 11 i mitja fins a la una del matí. Eh, vull re recordar-vos i repetir-vos la pregunta que estem fent en el, en el dia d'avui en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit és, ja que torna a la Lliga, us preguntem de quin jugador espereu més enguany en el València Club de Futbol, també situació que tractarem en la nostra tertúlia. Tenim així els tres eh, contertulis del dia d'avui. Recuperem una temporada més i li agraïm que ja renovat contracte a, a Pepe Aguilar. Hola, Pepe, què tal? Molt bona nit. <laughs> Hola, molt bona nit. I jo sempre encantat. I no ha sigut... No l'ha tirat, l'ha arxivat en la P. Ha archivat el guió, archivat no? el guió la P, que m'ho ha dit a mi. Ha i ja està. <laughs> archivat. Però bueno, <laughs> jo encantat, com sempre, d'estar així amb vosaltres i cada vegada que me cridat que vull que estigui així, el test de Pepe vindrà. Pues eh, encantat de que estigui Pepe. Eh, m'has recordat, lo de l'arxiu, m'has recordat el, la famosa anècdota, ara, ara com vos presenta tots, l'anècdota <laughs> de eh, Alfredo, don Alfredo i Stefano eh, en don Arturo Tuzón, en Pau Descans, en els dos, Déu els tinga en la glòria en un punt indeterminat, no sé si entre Madrid o València o mitjan de camí, tenim el nostre bon amic també renovat i és un plaer que estigui a nosaltres, a Manu Badenes. Hola Manu, què tal? Bona nit. Bona nit, què tal? Com esteu? Estic a València, estic a València. Estàs a València? Sí. Fantàstic, fantàstic. Què tal estàs? Mm, més calent que el fum de pipa en les entrades de Champions. Ai, pues tema que tema del qual ta, també anem a parlar en el dia d'avui, perquè hi ha moltes teories, però jo, com sempre dic, sempre vull sentir totes les opinions. Així no som eh, d'una vessant eh, tancada, si més no, volem obrir eh, el debat a totes les opinions, situació que moltes vegades eh, fa que te critiquen precisament des d'una banda i des de l'altra, per no estar d'acord plenament en ells. Però és la nostra manera de, de fer les coses, de parlar-les i de fer eh, programa. Eh, Avui s'afegís per segon dia consecutiu Pablito Leiva. Hola, Leiva, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Has visto el partido de España? Sí, estaba más atento a otro, porque hoy tocaba la Eslovaquia-Ucrania, que se jugaba, era el mismo grupo que España y se jugaba en la segunda <laughs> posición. Arturo te <laughs> y creo que estaba más interesante porque el partido de España lo he visto un ratito. Saca eh, y... ¿Se ha Austria en la Eurocopa? Sí, sí, sí. Además, eh, Austria, Islandia. Eh, Irlanda del Norte cree que torna también. Irlanda del Norte tiene muchas posibilidades también es lo que te la Eurocopa de 24 ¿Y el tema, y el tema de Holanda? Holanda es eh. lo curioso en una Eurocopa de 24 que no esté Holanda Holanda no esté puede ser noticia Holanda no, falla en una Eurocopa si no recuerdo yo malamente desde la de Alemania si no recuerdo malamente o en el pitjor dels casos des de la del 92. Una de les dos, no, des de la d'Alemanya, des de la d'Alemanya, que a més la guanya, en efecte, la guanya amb, amb Gullit i, i Van Basten en plan, en plan estelar, eh, des dues no havia fallat en una Eurocopa. I, i, i això que era la 24 i se classifica fins el tato. Vull dir, estem, sí, estem, estem, que... estem mirant això. Eh, crec, crec que Albània també té possibilitats, m'han dit. No, Albània està en el grup de Portugal. Eh, en eh. este grupo està Turquia, que le robó la tercera plaza y está, tiene acceso en estos momentos al playoff. Tiene peor calendario. Esta República Checa también en ese grupo que está segunda. Eh, pero yo, vamos, prácticamente creo que, con el calendario que tiene Turquía, eh, si aprieta, yo creo que le puede robar eh, la posición de playoff. Y Holanda es que lo tiene muy difícil y además es que con la defensa que tiene, es que le veo incapaz de ganar a, a los rivales que tiene en su grupo, hablando de Holanda. Es, es algo extraño. pues estarem eh, molt pendents. Eh, eh molt lluny queden ja aquells temps, eh, Pepe, que és de la meva quinta, i Manos, una miqueta més jove, però més o menys se'n recordarà, de quan l'Eurocopa era de 8 equips, els 8 millors d'Europa, tots els partits eren uns partidassos de tres parells, i eren eh, duels fratricides, a vida o mort. Ahir, no hi havia, no havia possibilitat de reservar... Lo que els diners i la televisió... La tele. I... Ara són 24 claro. països que tenen que comprar des de la... Si plin caixa, si ahir ah, ho té muntat de categoria. <laughs> Però bueno, no, home, jo crec que és, és més bonico. Oh. És, és de veres que la qualitat, eh, a lo millor, de molts partits eh, ha baixat, perquè tu abans pues, sempre veies un, un França-Alemanya, un Holanda-Itàlia, no sé, partits d'aquestes característiques, uh mhm. -huh. i en les millors seleccions, de, a més, del, del món, pràcticament, d'Europa, en aquest uh mhm. -huh. cas, però que al final les, les millors seleccions d'Europa són les millors seleccions del món i no... I, llevant les, les dos grans, d'Argentina i Brasil... Sí, Argentina i Brasil són les que s'agraden, bueno. però, vamos, sí, eh, la gran... I, i ara lo que passa el és El nucli pues, central és Ise. Sí, pues ara tens una visió més ampla, i ja està. Del, del que és el vell continent. Tens castanyes de partit, com amb el que han viscut d'Espanya, sí, per sí, exemple, sí, sí, sí. Y tendrás bons partidos Como no sé sé, l'altre día crec que n'hi que un Alemania no sé qué Escocia, Alemania, fue un muy buen partido, muy buen partido. Escocia, Alemania, que va a ser un partido. Es que ese grupo, además, con Irlanda también por ahí, es pues un grupo muy... Que pues, la de cal y, la de arena, normalmente. Sí. Que te toque un grupo bonico, pues mm, perfecto. Que te toque un grupo fácil pues eh, passes de clasificación de la vuelta són <laughs> més complicats que te toquen bonicos, Porque ya ha molta selecció de país eh, No o molts mm. xicotetes, etcètera, Eh, i sobretot ara posa's has d'esperar a l'euro però l'euro, com dèiem, també la cosa canvia molt eh, tu, no sé, Manu, si te'n recordes del que jo dic de quan l'Eurocopa era 8 equips i ahí sí que els dos grups eh, fora els sortes que fora t'anava a tocar sempre un grup difícil i a més els duels eren a vida mort Sí, és veritat, però mira eh, jo, malgrat tot això pense que l'Eurocopa és millor espectacle que el Mundial Vols dir? Sí, perquè tu a un Ostres. Mundial tu vas... Tu no, vas... no ho havia mirat mai des d'aquesta perspectiva. M'agrada tindre Eh, eh, anem a fer... Mano ja ho és, eh? de fet jo eh, perquè llitjant super sempre dic i, i jo sempre deia, moltes voltes encara que en l'essencial sí, però en moltes coses diferim cada volta m'agrada més tindre en la tertúlia gent que opina diferent a, als que duguem el cotarro, crec que és que si no és tot molt monòtono, opinar tots sí. el mateix, això ha, ja n'hi ha tres programes que se dediquen a la litania. Nosaltres volem diversitat d'opinions. Jo estic absolutament en contra de Manu, però Manu ara me va dir el per què per a ell l'Eurocopa és millor que el Mundial pues mira, escolta, tu te vas a Brasil, no? I, te, i, i traus una entrada per a un partit que siga a octaus i no saps que, quin partit va ser, perquè si ho fas en antelació no saps què te vas a trobar. Mm. I de repent tu penses, a lo millor n'hi ha sort i me toca Espanya i tal. I te trobes un Honduras-Colòmbia. Tota la emoció que puga tindre aquest partit és tota la que tu le fiques veient cervesa avance del partido... ...porque no ni a resabore ahir. Eh, eh, pero pero però, però jo vaig anar... Eh, quan, jo, quan jo me van a importar de sorpresa ...cuando yo me vas a casar. yo os digo ya ja, això acabar, no? yo me me a sanar eh, de despedida soltera... me van a importar a Innsbruck. ...y de sorpresa, no? Y a en veure España-Suecia... La sensación de jo tinc l'opinió de que el millor espectacle futbolístic del món, exceptuant Brasil i de fora, és, Europa, és Europa. Eh, tot el millor futbol es fa a Europa ara mateix. Pues Salvo... Manu, Manu, perdona el detall, que no te toco una Albània i Islàndia. Salvo... Sí, però és veritat. És veritat, és veritat. Pot, pot passar, pot passar. I... De fet, quan jo era jove se deien moltes voltes, quan no s'avorria molt, dius, no és més avorrit que la pròrroga d'un Malta Xipre. Però el 85%, <laughs> però el 85 dels partits, eh, dels equips més competitius són europeus. Ahà. eh? Per una qüestió d'estadística, el millor fútbol lo vas a trobar en un enfrentamiento directo entre equipos. Sí, bueno, pero yo, yo creo, Manu, que, que también en, en, Europa nos hemos vuelto muy señoritos en el, en el fútbol y a mí a veces... Probablement perquè la Champions, que si és la competició que no veus cada 4 anys, sinó cada any, ofereix cada any enfrontaments extraordinaris, també partint eh, d'una un, primera fase en 32 equips on sí pot entrar algun equip que siga més fluix, però que en general... Mm, Sí, pero yo, yo voy más al... Con día el, famoso, y eh, y una salutación muy afecto, una afectuosa así el famoso filósofo y exorcista de Valencia, don Jesús Barrachina, la Champions es la Champions y a ti te encontré en la calle. <laughs> No, yo iba más a, a, a lo que es el, el, propio juego, porque creo que tú ahora ves selecciones como España, como Francia, Portugal, Holanda, y a veces el juego es demasiado, demasiado estético. A mí eh, me gusta ver también la, la, raza con la que juegan Uruguay, Chile, este tipo de selecciones que le imprimen otra filosofía al fútbol y que a veces lo convierten incluso en algo más divertido. Uh eh, -huh. Sí, hombre, i estem, estem d'acord en que quan era un, una sensació de mort súbita que era trobar-se els, millor equips de, els millors equips d'Europa de, de, de, era, una, era una cosa que generava... Però a la fi això és un espectacle, és un negoci, és el que digueu, i el futbol s'ha reinventat bé, és a dir, ha sobrevivit a jo, tot jo ahí torno a diferent tu. Jo crec que l'Eurocopa i el Mundial han mm -hmm. perdut qualitat a mesura que han anat guanyant equips en les seues competicions. Crec que l'Eurocopa de 8 era millor que la de 16 i que la de 16 serà millor que la de 24. Però, que, però... I el Mundial eh, quan era 24X, jo recordo un Mundial de Mèxic, el Mundial famós de Maradona, el Mundial de Mèxic, que mm, pràcticament qualsevol partit, fins i tot des de la primera fase, varen ser extraordinaris. Però, I conforme han anat entrant més equips, com doncs, tens la possibilitat, això sí, com deia Manu, de trobar-te un eh, Honduras eh, eh, Gana o, o, o Gana, sí. Honduras Togo eh, bueno, pues así pero me la mateixa regla de 3 eh, y per que mos pese los valencianistes eh. o tens a la Champions que Liga de Campeones y de qué campeones España van sin 5 <laughs> han guanyat en España la Liga Pues mira, en España va, en España va el campeón de la Liga que es el ojo, Barça, ojo, y España el campeón i de la Copa, que es el Barça, no, no, de la UEFA, que es el Sevilla. No, no, no, y España que a lo mejor no es el caso más concreto porque tens el campió de la Champions, el campió de la Lliga, el campió de la UEFA... Sí, és per no dir-li Lliga ojo, eh. Europea. Eh? Probablement el nom de Lliga ojo, Europea eh? estigui agarrat eh. el, el, el, el copyright ah. per algú... No, no, però és que, és que tu però, vas a participar en, en, en equips que ho han guanyat tot en Europa. Sí, sí. Són no actuals campions d'Europa. I tu no has guanyat i pots competir. I quan era tan rigorós el sistema, això no era possible, salvo una volta cada el temps que bueno, dividís les lligues que tenim pels anys que, que portem jugant. O sigui, que, que, que té raó raó també. És a dir, este sistema... Jo crec que la mesura adequada és la solució. Ni uh -huh. tanto ni tan calvo. Ni huit, que dius, huit, estava parlant en la parienta i ja s'ha acabat la competició. <laughs> ni 68. És, és a dir, és, el, jo penso que com estava, estava bé. Escolteu una cosa, eh, que també vos vull que preguntar, aprofitem que estem ja, hem, hem, hem sentit una miqueta de temps de, a l'entrenament el més nostre, eh, però ja que jo crec que també els mitjans locals tenim eh, dret a parlar de la selecció, perquè diuen que la selecció de tots, encara que se la queden alguns, però bueno, eh, diuen, la selecció diu, la Federació Espanyola, el lema diu, quan juega la selecció jugamos tots. Bueno, pues també és moment de que els mitjans locals també puguen parar. Sé que als nostres oients li interessa més lo del València, i ara anem a anar al del València, però eh, vull parlar perquè indirectament li toca a Paco Alcácer. Avui del Bosque ha tornat a decantar-se per Diego Costa. Per a mi, eh, Vicente del Bosque continua pagant el haver fet força en el seu dia amb Diego Costa per a convèncer-lo de que no anara a Brasil al Mundial de Brasil i jugar a una selecció espanyola. Jo he definit, eh, i continuo definint, que Diego Costa és el bateria de Led Zeppelin en la Filarmònica de Viena. Entendrà la bateria de Led Zeppelin de música, serà bo el tio, barbaritats però no quadra en la Filarmònica de Viena. Està, I a mi, està ja, fora del joc. I a mi me dona la impressió de que Diego Costa és un sensacional davanter, ja hi està els seus números amb el Chelsea, ja hi estan els seus números amb el de Madrid, però per lo que siga és un davanter que no qualla en la selecció espanyola i jo no, crec que... l'estil de xoc no, no va en, eh? I jo crec que conforme del Bosque continue siguent presa de la seva decisió eh, o del seu voler quedar bé després d'haver de, eh, haver forçat d'alguna manera, d'haver convençut Diego Costa que vinguera a Espanya, jo crec que ahir la selecció en part està perdent una capacitat de regeneració perquè ha de començar a buscar-se la vida amb altre davanter que no siga Diego Costa, almenys des de l'inici o per a determinats partits. Jo creo que mira com estan les coses de lo estranyo de, del context actual, uh -huh. que yo creo que Alcácer no está para ser titular en el Valencia, pero sí que está para ser titular en la selección española, que es algo muy extraño porque creo que el juego de la selección le viene muy bien, es decir, él es un futbolista que no necesariamente tiene que entrar demasiado en juego para cazar esos goles, pero creo que... de pero creo que técnicamente es superior eh, a Diego Costa, que le viene mejor el juego Premier o el juego de, selección de, del pasado de esa que era más a reones. Actualmente, eh, Alcácer yo creo que marcaría muchos más goles eh, en la selección española que Diego Costa. Eso sí, en el Valencia, Negredo le ofrece muchas más cosas que puede ofrecer Alcácer. ¿Tú no puedes plantear un choc en que tens un Silva, Cazorla, Isco, Iniesta, que se menegen en un metre quadrat mm. i després buscar-li espais a Diego Costa, és impossible. No pot ser. Tindràs que buscar a un tipus o algun jugador quina característica estiga en un metre quadrat també com els altres. És a dir, que, que puga rebre un baló en, en, en, en una baldosa i pegar-se la volta i, i fer un gol. Això el Cáceres ho fa. Diego Costa no, Diego Costa necessita més espai, necessita més menjar-se, necessita més pegar-se. Ahí no, ahí es técnica pura. Uh mhm. -huh. I ja està. Manu, tu com ho veus? Sí. Pues, com ha dit ell, estic totalment d'acord. En, que no tinc... en quin sí. sentit? No, perquè sí, perquè, perquè, perquè, perquè me, me, me pareix molt bé, però, però, però, però, però jo, de tota manera, de tota manera, eh, no crec que, que... Perdona un momentet, eh? Espera un momentet. Espera, Manolo, Manolo, un momentet. El més, vale, adúlid, vale. el més adúlid quadraria inclús més que Diego Costa. Sí, es más probable. pero però probable. el típic jugador, es el no que rep un y y y el llança conforme le venga. Igual li que pegar en el nas, que en el colse que, en el genoll. Sí, eh, eh, en parte Diego Costa Es un davanter que característiques. Pero, es, un francotirador que va a la guerra ya soles. pero yo creo que nos olvidamos de otro nombre. Y creo que está para ir a la selección e incluso ser titular. Y va a sonar raro, pero creo que es David Villa. Sí. Es que al, nivel al que está jugando en Estados Unidos, la no, pero hay ni hay cuestiones eh. incluso extradeportivas, ya creí, ¿no? Yo creo que el conflicto que tuvo en el Mundial con Vicente Sí, Bosque... sí, acaba mal a mes, sobre todo porque último último partido De Australia en el cual el gol ya com de fer lo gran, y lleva Ay, es que no sabía que era el último partido <laughs> pues, si fuera el de Ramos o el de Casilla, Casillas sí que te a donat. Manu, perdona, que estàvem, habíamos donat un, break, es dos. Eh, sí, sí, eh, en quin sentit en el tema de, Diego Costa? No, yo voy a decir el otro día que Diego Diego Costa, el problema es Diego Costa. Es él. En qué sentit? pues que no, que, que és que pense que ha tingut el seu moment en un sistema molt determinat, uh -huh. però fora d'aquest sistema mm, no funciona és un bregaor, és un jugador que es, es troba ell mateix les coses, que troba ell la solució, que, que arriba, eh, que troba un, un, una solució impossible en un moment determinat, en un futbol molt, molt aguerrit i molt, i molt trastabillat, però quan estem jugant a... Mira, com te diria jo? Eh, això pot ser un, una miqueta dur, però no... Jo pense que és un... Ah, molta gent se, se damunt de mi, però pensa que li falta una miqueta de, de tècnica, de nivell tècnic per a un futbol determinat. Mm. És, de, de, és un tio, és un tio, home, és un, és un tiburón, però, però primer no està fi, i això no sé, els, els motius no ho sé però a més eh, eh, vosaltres no, a vosaltres quan, quan Villa jugava que així ha segut veu, i jo sóc pro Villa a tope Juan Villa jugava en el millor Barça de la historia, no vos donaba la sensación de que era molt y era, estaba... molt bé, No, era el mateix, en efecto. Una miqueta per, Totalmente de acuerdo. Totalmente de, de Pues Ah, això és la sensació que, que jo tinc en Diego Costa. Eh. M'agrada eh? la, la, la crec que és molt, molt encertada. Per cert, eh, eh José Vicente García Lario, que estigui en nosaltres i que li enviem una forta abraçada i que és fa una pregunta molt xula que ens va ajudar a més a enganxar, a canviar de tema, a passar de la selecció al, al València. Vaig a fer la pregunta, anem a la publi, després de la publi me la contesteu. Diu, i qui creieu que rectificarà abans? Nuno amb Rodrigo o del Bosque amb Diego Costa. 12 i deurem fem una pausa per la publicitat i tornem a Esports 90 sentit així a la tertúlia fins a la una de la matinada. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días. Colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda sí, transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí los libros, los zapatos y, el chándal. Y encima también necesita un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Semana Santa. Semana Blanca. Semana Fantástica. Semana Azul de Ford. Ah, hay muchos tipos de semanas, pero como la semana azul de Ford Pocas, del 5 al 19 de septiembre, aprovechate de hasta un 30% de descuento en la gama Ford y no pagues cuotas hasta 2016. Condiciones en Ford.es. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios reales realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Acabo de contar una anécdota que ahora después la contaré y es xoves dicen, ¿qué ho a decir, qué ho a decir? Se dio el pecat, pero no el pecador. Es que... Eh, hem dos dos coses més, abans d'entrar en el Valencia, del tema europeo. Uno, el, Twitter oficial de la selección de San Marino, que ha fet un Twitter, con un bon enorme enormérrimo, ¿Eh? eh, eh cómo era Pablo Oliva lo que día? goles en septiembre de San Marino uno. goles en septiembre de Cristiano Ronaldo cero. por lo tanto San Marino, eh, con esto de las matemáticas, San Marino mejor que Cristiano Ronaldo. <laughs> Ya que reconoce que esta mentira, pero ha pasado un buen ratet. <laughs> ¿Esto fue semana, Mano? Sí, sí, sí, está molt Bueno, eh, Y el l'altre eh, Es eh, el eh, que avui Rooney ha fet gol la selección anglesa ya ha superat a Bobby Charlton. Ha llegado a los 50 goles. Ser Bobby ¿no? Tenía 49 Bobby Charlton y le ha superado de penalti. Eh, y has contado una anécdota que me he quedado... Sí, cuando eh, vais a ir en el... No me acuerdo si va a ser un primer mundial Eurocopa cuando... La Eurocopa el, el 2004. del, del 2004 en comés, Portugal. Que començà a, a fer gols i tal, no sé qué. Y le pregunte per, a un tècnic que hi havia en aquell moment en el València, no vas a dir noms. Escolta, este Rooney... ¿Rooney? I això és bonitis en anglès. pues mira, crec que, algo més que a algo més que bonitis ha arribat. Però també no, és que no, bonitis... no, que ho, diria, dia, ho diria per la talla. També és que bonitis no se va fer mai un implante de moño. Les coses com siguen. Ho per la talla. 12 <laughs> i 23, senyors, si que rectificarà abans. del Bosque a eh, Costa o Nuno a Rodrigo? Que es la gran pregunta ¿Quién es ens José Vicente García Lario y eh, José li buf, es más fácil saber quién mató a JFK. Yo es que soy de los que lanzaría otra pregunta. ¿Y es? ¿Qué pega menos, Diego Costa la selección española o Vicente del Bosque la selección española? Esa es una buena pregunta. yo creo que ahora Matéis eh, estos estarían en un 50% pero que la Selección Española hizo falta... Ah, pero ahí la culpa no es de del Bosque. ¿eh? No, no. del Bosque es el tipo de, entrenador que es y del Bosque no es un revolucionario y a la selecció després de eh, la caiguda en Brasil i falta una revolució, però home ja sabem que no l'anava a fer perquè no ha sigut mai el seu modus operandi com a entrenador i no té la culpa. Del Bosque és del Bosque eh, i no l'anem a, a canviar. En tot cas està eh, la culpa seria de qui, de qui posa del Bosque. Dit això, eh, mos pregunten això, qui rectificarà abans, senyors? Eh, pues Nuno amb Rodrigo o del Bosque amb costat? A mi m'ha impressió del Bosque. <laughs> Ah, pues sí, sí que, como diría el Tenorio, largo me lo fiáis. Sí, porque la no, No. No, yo pensé que del bosque... Yo, vamos, yo pensé que, cambiará pronto, ¿eh? ¿Perdona? Que cambiará pronto, ¿eh? Que cambiará pronto, vale. Pues que cambiará antes que del bosque. Antes que... vale, llevará del bosque a Costa que llevarán uno a Rodrigo. Totalment d'acord. o sigui, que teniu clar que Rodrigo sí o sí. Sí. A veure, en el dia d'avui el València ha fet una provatura. A veure, a veure ara per disar-nos mal, no. el dissabte <laughs> no jugarà Rodrigo. Sí, bueno, això és clàssic. Bueno. Això és clàssic. Eh, en el dia d'avui el València ha fet una provatura. Eh, ten, ten en compte que falta Paco Alcácer, que estava en la selecció espanyola, i faltaven els dos centrals que han vingut jugant els quatre partits oficials que ho han fet, és a dir, Rubén Bezo i eh, Escoda Mustafi. Dit això, eh, hi ha hagut un equip que ha provat amb una defensa que pinta teòricament titular, encara que després vos faré una pregunta sobre aquest tema, que és eh, Cancelo en dreta, Gallà en esquerra, Abdenur i Aderlan Santos en el mig, amb un centre del camp eh, composat per Javi Fuego, Enzo Pérez i Dani Parejo, i en la punta de l'atac eh, Rodrigo com a davanter centre eh, eh és una de les, de provatures eh? Piatti a esquerra i Feguria a dreta tenint en compte que Paco Alcácer pot entrar o pot entrar Negredo qualsevol de dos que avui Negredo sí que estava la història serà en saber si eh, anirà mm, Rodrigo a l'esquerra o serà Piatti el que, el que caurà però sí que sembla que de moment avui també eh, hem de posar les coses en la seva justa mida que és el que li ha desafolgat en la primera mitjana és una provatura dimarts i, sense la meitat de l'equip. I, sense, I sense una part de l'equip. Ja veurem d'ací a, a divendres que és, el que, que és el que passa. El que sí que està clar és que eh, tot apunta, i era un tema del qual parlàrem eh, en el dia d'ahir, jo vull saber l'opinió de... Encara que la de Pablo ja la sé, però si vol afegir alguna cosa al dit ahir, però vull saber l'opinió de Manu i de, i de Pepe. Eh, mm, eh, pinta que Abdenur eh, pot eh, jugar en l'11. i Jo la pregunta que, que vull fer és no estem tornant-se tots un poc carabassa, vull dir en la jornada 3, 3 de Lliga, encara no hem arribat ni a mitjà de setembre en un recent ascendit com és l'Sporting de Gijón, en una plantilla que estava feta per a no baixar a segona B i que Abelardo eh, fa el miracle de pujar-los a primera, ja tindrà aquesta necessitat d'Abdenur en cinc entrenaments, no serà millor que s'assenta una miqueta més el xicón, que me diuen que físicament està com un bou, perquè és cert que eh, la mig lesió que tenia en França era una miqueta... Bueno, estava fent un otamendi en el Mónaco. Eh, escolta, si anem tan desesperats ja en la jornada 3 per a tirar malla d'Abdenul com si fos el nostre senyor, no vull pensar que serà això de 5 jornades. Però jo no crec que siga una necessitat pasmosa o la cosina. És canviar un poquet, i a més, este home s'han donat compte l'any que quedo així, que, que és cabut, o sea, és... Uf! Li entra, li, li entra una cosa per l'ull i té que anar per ahí. I qualsevol cosa que a lo millor... Beso. No estigui bé, però tampoc estigui malament, eh? No, no ho ha fet malament. A mi no L'últim pa, partit de Bezo partit... és, desa és desastrós, però perquè jo crec que li supera però la situació bueno, no, de, to de, to jo... de tornar a veure's abocat a la banqueta crec... davant la contractació però de dos nous centrals. Jo crec que és més desastrós el plantejament que fan uno Eh, eh, en, en, contra estarían de, en, allá en, ahí, contra, en contra de un de un estarían allá de un deportivo La Coruña en casa y que mm, no me mm, que mm, che, que estaba collonado o que donaba la impresión de que estaba collonado hablando un deportivo uh -huh. el plantejament inicial que fa Eso, bueno, también y, mm, traslada la, la, la mentalidad a lo mejor al equipo y a lo mejor alguns que tienen la ment més fluida pues, poden pecar. Uh Y a lo mejor es lo que le a lo que también hauria que plantearle. Està, bé, està clar que eh, el xiquet eh, és un poc limitat, eh, no anem a enganyar-se. No, jo crec que és jove, jo crec que... Eh, no anem a eh, Bezo el problema és que és jove, i a mi jo crec que Bezo és cert que no ha fet grans partits, de fet eh, la defensa l'ha aguantat bàsicament Escodra amb Mustafi, però sí que és cert que Bezo, jo el dolent partit que fa davant el Deportiu de la Coruña, l'aixeca que li pot la pressió de Bores com una altra volta, eh, el València ha contractat dos centrals i li va tocar ah, xuplar molta bueno, banqueta. Ell, ell deu de saber que és el rol que té que assumir sí, sí, sí, sí, sí, però no, però no és fàcil a voltes. Bueno, eh? és, és complicat, clar. I, i, i damunt, si tornen el caramelet i després te'l lleven, pues és, és pitjor encara, evidentment. Uh -huh. Però bueno, jo, jo mm, me dono la impressió de que eh, no faria falta que entrara directament ja el nou central, que, que podria sentar-se millor, que es podria ser Ara que tampoc el veig fora de forma o fora de ritme. Ha vingut un canvis, ha, ha jugat, ha jugat le, le, la Champions, portava una jornada, creo que dos también la No, no, no, pero no, él no, no, no, no, no jugó nunca. Era precatura, estaba fent, eh, bueno, estaba eh, fent un Otamendi. Ningú de las no, dos igual, però ha estat entrenant i portava... Sí, entrenant, sí, més, al seu ritme, però estava Però me dona la impressió de que no és necessari, encara que no dubte de que estigui en plena forma i en plenes facultats. De todas formas, yo sí que plantearía un mes mm, mirando mmm, dos partidos del Valencia y mirando un poquito al Sporting que, ojo, no va ser cap, no va ser fácil ficar un gol al Sporting. Ningú va a dir que Cap partit en primera dirección. Ell no, te lo fará. El Sporting no te farà un gol, però tu fer-li un gol a l'Sporting va ser molt tot. De moment ni, ni el Real Madrid pugui eh? amb, la, amb uh, el Sporting, no Sporting... L'Sporting no te'l farà perquè no té qualitat com a per a fer gol. Ni la Real tampoc. Però per tancar-se sí. Eh, Manu, tu com veus el tema? Ja estem una miqueta ja tots més embogits, eh, més enllà de la novetat que sempre l'afició vol els nous jugadors, ja d'anar eh, anar a demanar que vinga Abdenur, jornada 3 i contra l'Sporting de Gijón. Home, jo... Mira, te vas a fer una lectura distinta. Val. Eh, el futbol és molt cruel, no? I la falta de confiança dels entrenadors és, diguem, el paroxisme d'estabilitat, que es, es nota molt quan un entrenador no confia en tu. Nuno no té aquesta confiança en Bezo ni en ningú que no fora Otamendi, perquè la prova és haver comptat en aquest jugador en prèvia encara que sabien que s'anava, perquè ho sabia tothom ira segurament, val? eh, això també lleva confiança a qualsevol altre jugador uh -huh. que pugui jugar en aquesta posició. És a dir, Nuno té un problema i mm, pot ser que siga ara, no que, este, estiguem massa botxos, sinó tot el contrari, que a lo millor diga, bueno, tinc recorregut, és un partit sense molta transcendència, sí. que lo normal és que lo guanyem perquè ell té molta confiança en l'equip. Això està claríssim perquè totes les seves declaracions som els millors o hem tingut mala sort. I, i com és un partit menor, ell encara té un període de confiança per a fer provatures perquè no ha trobat les, les solucions adequades en pretemporada. I no sé si me... Sí, sí, ha canviat tant de l'equip, no sé per on he de buscar-les. No hem tingut, perquè no hem tingut, no hem tingut bons resultats. No, en efecte, la, eh, de fet, eh, és cert que t'has classificat per a la Champions, però la realitat diu que de quatre partits oficials n'has guanyat uno. És cert que també has perdut un més, però eh, és la realitat. 12 32. Feu una pausa i en tornant anem al Twitter. Llegim els vostres Twitters a veure de qui espereu més en esta temporada. 12 i 32. I també li ho preguntem a Pepe, a Pablo Leiva i a Manu Badenés. I parem de moltes més coses. Eh, entre d'altres, les poques pistes i anem a veure si és una opció encertada o no, que està ferint de cara al dissabte en la porteria Nuno Espíritu Santo. 12 i 32, això és Esports 97 nit en la 97.radio. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960 613 913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Y aprovecha para descubrir el nuevo restaurante Biopar Café con un 15% de descuento. Solo en Biopar. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre, Renault Captur TC del 2013 por 13.500 euros o financialo por solo 260 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanes con pipas del arte. Tu snack de horno. Esports 97 NIT. El teu equip. La teua ràdio. Les 12 i 35, anem a veure què pensa la gent. Eh, estem eh, en estos moments eh, en la pregunta, en el Twitter, arroba esports 97 nit, i en la pregunta que vos fem en el dia d'avui, que és de quin jugador espereu més en la present campanya en la Lliga. Jordi Quiris diu de André Gómez, Jesús López diu Jesús F. López, diu de Negredo, pero con uno me temo que los delanteros están condenados al fracaso. Espi diu, este año es el suyo, sin duda. Eh, Juan Matías Doz diu de Álvaro Negredo. David Rodríguez diu confía en Rodrigo Moreno. José H. diu Rodrigo o es pedir peras al olmo. José Carlos diu eh, ¿Quién se espera es preveu Sporting? a ya Ja l'hem repassat per damunt damunt, si voleu tornarem a, a verlo. Eh, sector no diu lo matéis, de, de Rodrigo diu, diu del vale, Como respuesta Home, jugador, pero, vale, Vamos pot valer si esperes En uno Pero que no digo eh, eh Jesús F. López. Rodrigo es delantero, no jugador de banda. Rodrigo no es tan malo en uno. Condena a los jugadores atacantes. Miguel Ballester Diu. Yo espero de Enzo, Parejo y Negredo por lo que valen. Miguel Ballester Diu uno per línea. Ryan, Abdenur, Enzo, Negredo en teoría tienen que tirar del carro. Iván de la Rosa, Diu, Rodrigo Moreno, Negredo, Abdenur i Enzo Pérez. S'espera de molta gent. Ivan Valenciano que diu <laughs> sí, però si Rodrigo no fa altra cosa que anar caminant pel camp, vergonyós. Joan Sierra diu de Rodrigo Moreno i de Rodrigo de Pol, dels Rodrigos. Spider Amunt diu Negredo, Negredo i Negredo, no tenim un altre perquè Paquito farà el seu paper, per supost però no és el davanter centre titular José H eh, ha fet una resposta que no entenc massa Pablo diu Enzo, aunque a este último le falta humildad Amun Diu de muchos, de Enzo Pérez, Rodrigo Moreno y Negredo sobre todo. Peix Orient, Diu no me ilusiona capen en especial. Peter Diu, nos vamos a seguir comiendo sobre la selección a costa, igual que pasó con Torres, el mismo caso, el mejor delantero rápido del mundo jugando lento. Mm, vamos a l'impidisativa, Diu ha quedado pro, creo que se le va a menchar pro a Diego Costa, eh, Pablo Diu. Al final el tema de Diego Costa es un tema de tú mime contigo y ahora quién le dice que se vaya después de decir no a Brasil. y Tony Campos diu, lamentablemente pensó que el Cáceres rendiría molt més si s'ira del Valencia quien quina estima de jugador que no aprofitarem mai. Peter que diu, ¿cuándo es Piojo López jugando a balones largos con Ranieri? Antes ni patacos de escopeta, después caguerá Diego Costa, idem. Y, per eh, diu eh, Diu, els fets, ja que estàs, Diego Costa no cola ni de penal i del Bosque a la seva edat no pense que canvie. Francisco Gómez, el marquès, al final aconseguirà que tots acabem hasta els collons de la selecció una altra volta. Això de tant d'amiguisme. No? Està molt calent en el tema de, mm. de Diego Costa. Senyors, Pablo Leiva, Pepe Aguilar, Manu Badenés, i de qui espereu més enguany del València Club de Futbol? Jo crec que va ser l'any de Negredo, molt que me pese, que a mí me encanta Paco Alcácer que hacer y sé que estos dos no van a jugar chuns... o van a jugar muy poco no. Eh, eh, el entrenador ya ha demostrado... que es dos chuns, no eh, me da la impresión... o voy a pensar o tengo el pálpito... o lo que voy es con dir tiro que puede ser la Negredo ...yo... ...después justifique después de, un año... de acoplamiento... de desestabilidad... de que bien lesionado... de que si no sé qué... Ahora, que no es que no que ve del todo, a ara la meua y te capacita, para que siga la cegua Yo creo que Paco Alcácer es un buen delantero, pero creo que Negredo en, a buen nivel es un gran delantero. Es la para mí la diferencia. Creo que Negredo a un nivel top puede ser el que lidera al Valencia a cosas e objetivos mayores. Entonces creo que puede ser el, año de, Negredo. Y me ha gustado la contestación de un oyente que dice que la culpa en el caso de Rodrigo eh, no es de él, sino de Nuno. Yo creo que algo de razón tienen y es que no, Rodrigo nunca ha sido un jugador de esperar el balón en la línea de cal y encarar. Creo que no es un futbolista de banda puro, no es un extremo. Entonces eso también juega en su contra. Manu. Bueno, yo tengo una apuesta en un <clears throat> compañero, también usted que es Miguel Castillo, de que Negredo va a marcar 30 gols, jo dic que no, ell diu que sí, no hem jugat una paella. Miguel, Miguel sempre molt... Miguel ja deu una paella de l'any passat del tema Javi Fuego, recorda-li de la meva part, val? Sí, jo sí ho diré. I Carles Bosch t'estic d'esta de, aposta i tal. Correcte. Però, però jo... <laughs> Entonces no puc apostar per Negredo per coherència en l'aposta, però, però mira, jo, jo espere, a, en Lliga, eh? perquè a Champions no pot ser, de Bacali. Mhm. Uh <laughs> -huh. de Bacali. Ahora sí me acabas de deixar de pedra... Vamos, de pasta de moneda, que que Me acabas de deixar, Pero cree, cree que confies tú me que el propio entrenador que la hecho fuera de la lista de la Champions. Totalmente, totalmente. Pero li cosetes en vídeos que digo, mira, estoy tan, no sé, tan desmotivada tan, tan, que, este chico te algo, Y le han dicho fuera de la lista de Champions, dic, no, no me puedo puc tú. Es eh, verdad, está fuera, fuera, fuera. Pero Pero que... Eh, que es un jugador que te, que te cosetes, tío. Te cosetes, pero que, eh, no, no. Té materia prima, <laughs> pero eso no es siempre a para eh, competir. No, pero yo creo que estoy muy de acuerdo con Manu de que tú ves cosas... Es que estás juntat, mano en Pablo Oliva, que es del Frente Bacali. Es <laughs> dos que ves virtudes de veieu este futbolista. Ese, ese, tío que tens ahí San de, de <laughs> no, pero yo eh, hacía el paralelismo de la temporada pasada de yo a De Paul en Racing le veía muchas cosas. Llegó aquí, tuvo la mala suerte de eh, que le cayeran cuatro partidos en el caso del Sevilla y Nuno el siguiente partido le envió a la grada. Creo que Nuno a veces con los futbolistas técnicos es algo injusto. Creo que no sabe valorar la técnica y creo que no sabe explotarla. Creo que con Bacali puede ser un caso parecido y ojalá no tengamos que esperar un año porque creo que el nivel de De Paul este año es fantástico y extraordinario. Es uno de los mejores jugadores del Valencia en este inicio de temporada. Y yo creo que Bacali, como dice Manu, si se le dan oportunidades, técnicamente es un privilegiado, tiene un desborde que no tienen la mayoría de los jugadores del Valencia y además tiene algo que no tienen eh, o que le falta a Piatia Feguli, que es eh, que te pueda asegurar una buena cantidad de goles por temporada. Y una cosa más Y una cosa más que esto uh que es que yo no sé Cómo estará Después de estar Fuera de la Champions, Pero en los vídeos que yo he visto cuando vas vas vas Y vas a decir este tío te molta autoconfianza en sí mateix. Mm. Ese, ese tío está convençut de que és el millor del món, encara que no ho siga. I, I jo, això és molt important en el futbol. A mi, jo, jo el que li he vist tant en els amistosos que li vaig voler pretemporada com en algun vídeo que, lògicament, quan el València va, va començar a sonar, i de fet és un dels jugadors des que sí digueren no pregan de vista, sinó de tots els que sonen, sonen moltíssims, eh, me dona la impressió que és eh, un futbolista eh, que no li importa encara l'un contra un, i això té coses a favor i coses en contra. Coses a favor és que el dia que estiga bé te va donar moltíssim, moltíssim, moltíssim, moltíssim, perquè va ser un mal de cap per les defenses contràries, però també és que el dia, el dia que estiga mal te va desquiciar. I jo, eh, I, eh, i, i jo feia sempre el paral·lelisme a la gent que parlava aquest estiu eh, en, en un altre esport que és completament distint, però per a que la gent sàpiga més o menys de què estava parlant, del tema de bàsquet, del tipus nord-americà que fitxaven els 80 els equips espanyols, que li donaven les sabatilles i les tirava a Cistella, val? les tirava tot. Bacali li dones la bola i ell encara. I ell encara el rival, i ell encara el rival, i ell encara... El dia que estiga bé, pues dices, dos, pues deixes, t'eixirà una que... Dos, tres o quatre que arribarà a la línia de fons i podrà remuntar i donar una passada de gol o dos, eh, li faran un penat... Però el dia que estiga malament, el fet de que sistemàticament la garra i la perga te va desquiciar molt. No. Per això que dic que crec que és un jugador de Mons no, que una vez cuando agarren dos centrales de estos ahí sin en con Bueno, pero no... Que le aventen dos animales. <laughs> tienen, tienen un tren inferior espectacular, espectacular. Eh, hay que acordarnos del agüero que llegó al Atlético de Madrid, que era eh, delgadito, pero con ese tren inferior que tiene Bacali, y ya le podía entrar quien le entraba, que él se iba. Y yo creo que es el caso de Bacali es este. Yo creo que es pequeñito, pero está bastante fuerte. ¿eh? Yo creo que es un futbolista que tiene una pierna y tiene, condiciones físicas bastante potentes. Y yo creo además que, que con Bakali eh, la cantera del fútbol holandés, me refiero, él es belga, pero a él le fichó muy pronto el PSV, eh, le vieron del estándar de Lieja y se lo llevaron. ha tenido magníficos futbolistas. Bacalí es el futbolista más joven en la historia de toda la liga holandesa en marcar un hat-trick. Es decir, algo tendrá el chaval después de, pues todos los futbolistas ¿eh? de todos los futbolistas que han pasado por Holanda ojo los hat-tricks y similares eh, tú tan eh, Badenes tú que eres de la y, y Pepe también tú que eres de la misma época ¿Se, han recordado de Tony Lambada? perdón perdón es que no ¿se han recordado de Tony Lambada? de Tony Lambada hosti sí <laughs> que va a hacer cuatro goles en un partido de Copa contra el Celta, y mai més torna a de él. Correcte, mare meua. Basiler, molt jovenet, que venia d'un equip que seria el San José, sí, sí, sí, eh, que va fer eh, quatre gols. Eh, aquella nit, eh, Roberto Gil, que era el secretari de de Badur... Molt baixet, molt baixet. Se, sí, se passejava ufano encara, per la tribuna de Mestalla, rebent cordials felicitacions i efusives de la gent que el veia, i a partir d'ahí, eh, Toni desaparegué i Roberto Gil mai més tornà a passejar-se per la tribuna de Mestalla i la seva gàrdina. Són, són coses que corren en el món del futbol. 12 i 45! Fem una pausa per a la publi i encara hem de parlar de coses. Vull parlar de tema porteria i vull parlar, que a més Manu també ho ha tocat i no vull que se me escape, tema PAC Champions i resposta de l'afició. 12 i 45, últims 15 minuts d'esta edició en el dia d'avui dimarts d'Esports 97, dit així la 97.7 Ràdio. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla los libros, los zapatos y, el chándal. Y encima también necesito un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Semana Santa. Semana Blanca. Semana fantástica. Semana azul de Ford. Hay muchos tipos de semanas, pero como la semana azul de Ford, pocas. Del 5 al 19 de septiembre, aprovechate de hasta un 30% de descuento en la gama Ford y no pagues cuotas hasta 2016. Condiciones en Ford.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio 12 y 47. Todas las probaturas que ha el en el hoy En un Espíritu Santo en el entrenamiento on sembla que va apuntant, encara que jo continuo dient el mateix, és assaig de dimarts, encara ens queden dimecres, doble sessió, dijous i divendres, o sigui que encara queda camí fins a arribar al que ha de ser el nostre titular del Molinón. <laughs> Jo preguntava, Folgado, com sempre, eh, a la guai de tot, fa, me fa un esquema de tot, ha xocat aixina, o ha provat això, tal, no sé què, i dic, i la porteria? I la resposta és, no dona ni una punyetera pista de la porteria. El raonament de l'entrenador, i jo coincidís que no és, els vol tindre enxufadíssims als dos fins al moment que dissabte, o en l'hotel abans d'eixir, o ja en el Molinón quan no, se diga, senyors, a fulano. Crec, almenys, des del meu punt de vista, que és una tàctica encertada. Que els dos estiguen a tope fins al moment en què algun dels dos li toqui jugar, i que a partir d'ahí ja veurem com se manté aquesta competitivitat perquè a veure com li dius al porter que siga suplent en Gijón que tinga esperances de jugar en quan tornen els altres, imagineu-se però bueno, en el que té ara entre mans que és com gestionar la porteria en el pròxim mes crec que de moment encerta no donen pistes per aquesta setmana els dos entrenen a mort tant Jaume com Joel mm, Mira, si no juga Joel dissabte que sense dir res com formarem a València i fas les maletes i se'n vaig així. Mira, eh... Perquè, una, mm, sap que no va jugar i, i dos, està la fonada del, del tot. Jo crec, jo crec que Joel eh, partix en desavantatge. No, no tinc, vull dir, eh, per què penses que Joel partit en desavantatge en Jaume? No, no, jo no, jo no dic que... Per... Jo, jo, ah, sí, jo sí, perquè... Jo penso que va jugar Joel. El dia del Deportivo de la Coruña va quedar Joel fora de la convocatòria, el porter suplent de Matthew Ryan va ser Jaume. Que després, logo, arriba l'hora de veritat i els entrenadors Son reservos, no en uno, tots. O el 99,9% diga, escolta, està molt bé, jo tengo molta progresión, Joel no ha pero pero Però, el jo, pero yo el Joel té 35 partidos en primera división que no esté. De todo eh". Manolo, yo estoy algo... Eh, no quemado, pero es que seguimos diciendo la frase de Chaume tiene mucha progresión, pero tiene 24 años, ¿eh? la eterna promesa. Sí, pero un portero no es una edad excesiva, ¿eh? Sí. No, pero, eh, pero hacer, es que... Pero hacer la eterna promesa, sí. Sí. Es que a lo mejor el problema es que Jaume tenía que haber eixit. El que, passa, el que passa és que justament el dia, el dia en què se tanca el mercat, se cone... perquè de fet la idea era traure a un dels dos i que ja Jaume se quedara per a competir en Matthew Ryan i si Alves estava bé en, en desembre ja hubo una sessió un primera o un segona en possibilitats i si no era aixina Eh, que és que era, que és que era eh, Joel definitivament i que, o, o, Joel, o me definitivament a un seguit a un primera divisió és cert és cert eh, que 24 anys no són edat per a un porter promesa te la compre, encara que jo crec que els porters són una raça a banda. Sí, pero tú recuerdas un portero que con 24 años saliera y se convirtiera en portero de un equipo Champions? pues ahora mateix no tengo la dada y mira que me encantaría responderte a una cosa de estas, <laughs> pero no, Ahora mateix la verdad es que no tengo una dada tangible con per responderte esta, esta, esta pregunta que me fas. Dit això, dit això eh, yo continuo pensando. Después de última convocatoria de Nuno, que Jaume Partís ya no, no ahí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo ahí estoy de acuerdo contigo y creo que si eh, Nuno utiliza la lógica, en el último partido, quién fue el portero suplente de tu titular tiene que ser el que juegue. Es pues decir, la teoría de que Chaume fue el que se sentó en el banquillo en, en Mestalla contra el Deportivo de La Coruña, yo es la que veo más coherente. Es decir, si Chaume fue el segundo y el primero no está, él pasa a ser el primero. Pues a mí me da la impresión de que va a chupar Joel. también creo que, para mí, la lógica dice que tiene que jugar Chaume, pero estoy contigo también en que nunca apostará por Joel por la experiencia, como hemos dicho, de primera. Una, pero la experiencia, y dos, porque si no sigue la fones. Mentalmente la fones del tot. Es que yo creo que el, port, el porter que no llueve dissabte no, va va quedar muy tocado, eh? el que siga, no, el que siga. No, no, no, no deberes. de veres. Jaume no ha jugat en primera División, Jaume no ha estat... Sí, pero esta es la gran oportunidad, eh? eh? esa es la, más la mà de Pepe. la oportunidad pero es que tiene la oportunidad la semana que ve. No. Joel no. No. Joel no. no Joel, si no, no tens oportunidad si, Pepe, y eh? si la tinguera la semana que ve, que es la meua teoría... no s'enganyaria. La meua teoria, i Pablo sap perquè, perquè ja la vas dir ahir, i és la meua... És el meu mantra fins que arribi el moment d'este mes, que anem a veure com passen les coses, és que la decisió que prenguen uno el dissabte, que siga per tot el mes. Si toca jugar a Jaume o a Joel, al que siga, i se mengen dos gols, me dona igual que no els canvi el següent no, partit. Perquè, si no perquè a, la, eh, a la fi, en València ja sabem que alternar dos portets no dona com a resultat dos titulars, si més no, el que dona és dos suplents. Eh. Manu, perdona, que no t'estem deixant parlant. No, no, no, però és que estic totalment d'acord. Ara, ara sí que estic d'acord. És a dir, el que siga la posta... Pues, pues, pues mira, vaig a canviar la, el raonament. <laughs> no, perquè sí, perquè a més el, el, el, el, el puesto del porter és un puesto que... Mira, mira l'eixida que va tindre en falso Ryan uh -huh. l'altre dia, al començament de la Lliga, que, va, que se va menjar un gol, i després les seues eixides eren una miqueta més... Insegures. El porter necessita... Confiança. confiança plena, confiança plena. I, i, i, i Mestalla, quan juguen a casa, han de, ha de tindre clar que, bueno, ha passat el que ha passat, ningú esperava això, però el que siga ha de tindre tot el suport i estabilitat. I és el puesto que menys es té que tocar. I mala sort per al que tinga que ser suplent del suplent del suplent. Mala sort. Sí, però és evident que l'aposta ha de ser ferma. Si una aposta Pero Jaume. Dic Jaume podría decir yo, él me da igual. ¿Y se me menja dos en Gijón? el, partido contra el Zenit... Y el partido contra el Betis ya Jo estoy de acuerdo en tú, pero estoy convencido no sé por qué que -huh. lo com vulguis. Dic Jaume dir Joel, eh? No, no, no estoy que, que, dos. Que, en uno al final aporta la pérdida Bueno, pues si veurem. Pues, si Joel, Pepe, si Joel se me dos en Gijón, el día del Zenit, Joel. Y el día del Betis, Joel. El que siga... El que siga, que, que aguante... A excepción de que no entre bé, a excepción de que no entre bé, que en uno ha agarrar un porter y decir el próximo mes se vas a jugar tú que és la millor manera de pal·liar el problema. Estem en els últims minuts. Eh, Manu vol fer palesa la seva indignació per els preus de Champions, al igual que molts altres oients que s'estan escrivint tots els dies. Eh, Manu. No sols per els preus, és per una qüestió, mira, hi ha una cosa que, que, que que és eh, la costum, la costum, els, els drets adquirits. És a dir, uh mhm. -huh. portem 15 anys que quan tu tens un plaç eh, per al soci, uh mhm. -huh. si arribes i està a la teua entrada i no l'han vengut i tot això, pues, els, els, els, els, les condicions se respecten. Doncs n'hi ha moltes coses. Una, els preus dels, dels, dels packs són una barbaritat. Dos, els preus me pareix que no varien si eres abonat o no abonat per a PAC, perquè els descomptes són per al passe però no per als packs la paraula accionista no apareix en cap puesto de la informació. Sols es parla d'abonats, que és un tema molt... que, que és que tindríem per a parlar molt d'això, eh? Uh mhm. -huh. I després, el descompte del Mónaco es, es fa fins al 4 de setembre, però tot el món que és d'esta ciutat sap que el col·latge es comença esta setmana i la gent torna la segona setmana de setembre de tota la vida. Entonces, mm, què, me, què, què passa el 4 de setembre? Què dia és el 4 de setembre? Què celebrem que és que no pot tindre aquest dret adquirit que ja m'han vendut eh, de descompte el 5 o el 6 o el 7? Què, què passa? Que, per, per què? És, que no, és com un rigor que no té sentit. És tot, tot, és, <laughs> tot és complicat, tot és, tot és, per, és, és com per a fer-nos parlar. Aquesta és la meva opinió. Té tota la raó, eh? Perquè damunt més, talles, talles un divendres... Talles, talles el, el, el termini un divendres com, com jo... ho podries haver dit a lo millor simplement els el dilluns que la gent torne del cap de setmana hi ha molta gent que, li, jo conec gent que li ha passat que estava encara allò de, de, de on i no, no ha pogut acostar-se a les taquilles Manu, volies dir alguna cosa més? Perdona Sí, sí, no, que n'hi ha gent, jo conec gent que de tota la vida ha anat a Mestalla, gent que no ha faltat a cap partit uh -huh. d'Europa que ja hem parlat de dir, oye, pues escolta, saps el que t'he dit? Que ens anem a prendre una cerveseta a Sant Pablo, vam junts i és el mateix. I lo van a fer. Mira, eh, jo i és una cosa que va, me va provocar eh, algun enfrontament perquè el club no va sentar bé alguna paraula mia meua perdó quan vas dir eh, al principi de l'estiu que no me semblava bé que al soci se li eh, cobrara eh, en este cas per eh, la prèvia de la Champions continuo pensant que tot i que Mestalla acaba prenent-se, crec que és una dolenta decisió per al soci. Eh, I, a més a més, eh, pense que damunt carregar-lo amb els preus que se l'han carregat del PAC eh, tampoc estic d'acord. Encara que, he de dir, avui he dit una opinió que també crec que és important. A lo millor no és la més important o no és la de més pes en aquest debat, però crec que també ha de ser atesa, que és Mestalla no és de la capital, Mestalla és dels pobles. Mestalla en un altíssim percentatge de la gent que va a Mestalla és gent de fora de València. I les 9 més quart, per la gent que acaba de treballar, no és una hora que li vinga còmoda a la gent que va més allà. Per tant, més enllà que per a mi el club s'ha faltat en els preus, també és cert que a voltes, amb preus molt més econòmics i amb moltes més facilitats, per lo que siga, Mestalla en primera fase no se plena. No estic disculpant al club. Crec que el club erra greument. Uno, en corbar a la prèvia. Dos, en posar els preus que ha posat. Però també és cert que jo crec que hi ha una part d'aquest tuit que li he llegit a un, a un... Crec que s'ha desmemoriat, un dels tuiteros més famosos que tuit Isabel València, si no sé o, o qui sigui que me, que me disculpe, però crec que hi ha una part de raó en aquest raonament. Crec que Mestalla és més dels pobles que de la capital. I les 9 més quart és una hora més europea que del sud d'Europa. I per algunes ah. coses continuen sent el sud d'Europa. Sí, però és un partit de socis, eh? és un partit de socis. Jo te dic que, que el soci... I, i, I una altra cosa, també, el passe infantil, el preu infantil de descompte, que, que mm -hmm. sempre tinc un xiquet, jo vaig ser per les dues entrades perquè m'apetisse portar-lo i fer-li infusió i tot això al nano i val el mateix que un adult me diu de la taquilla home, pots portar un adult i dic home, solo faltava no te dic, eh, és, és, a dir, és a dir o sigui que, sí, sí, que el per a que estàs més caro que una mona una miqueta. Badenes, <laughs> ha sigut un plaer mm, diferir de tu en quasi tot i te vull moltíssim, però això t'espero d'ací un, uns dies així una altra volta, d'acord? Igualment, a la vostra disposició. Vinga, Vinga Manu, gràcies. Pablito, gràcies. Un plaer, com sempre. Pablito, gràcies. Molt bona nit. Senyors, ho deixem així, ja sabeu, a les 5 i mitja la remissió del programa, el podcast de seguida en, el, en les xarxes, en les xarxes socials, i nosaltres tornem demà a les 11 i mitja. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. pasamos los momentos más amargos. Programación en Valencia amb el suport de la Consellería de Educación, Cultura y Esport. Generalitat. De cualquiera que se atreva a respirar Cabalgamos con el frío por el norte Hasta el tiempo seco y cálido del sur Y no hay nada que me agite más la sangre Que cambiar desde la noche 90.